buenas tardes y saludos desde Diálogos 3. Estamos aquí con Win Martens, after all these years. Mr. Martens, how are you? Exactly, 86. Exactamente, está diciendo Wim que hace 20 años fue la primera vez que vino aquí a tocar. First time you came to Spain to play was in February 86. En el mes de febrero del año 86. And I just came back from New York where I did two uh, small uh, performances and two days later I was invited to come to Madrid and uh, and Valencia. Uh, and Valencia, yes, absolutely. Yeah. We had three performances. Entonces, eh, dice que estuvo en Nueva York dando unos conciertos y luego vino a Madrid y a Valencia a tocar y ese fue el comienzo. That was the beginning of everything. well, it was not the beginning. The beginning of everything was 1980. No, Spanish-wise. Yes, but uh, <laughs> more than that, but also uh, that uh, that February 86 was the beginning of something very special which I have uh, in many countries I have later explained this a little bit as finding a people because I was rather an unknown artist in Belgium in 1885 I was more known in Italy for instance dice, or in, dice, in Holland. dice que en aquella época en el periodo 80-85 era más conocido fuera de de Bruselas, o sea, de Bélgica, concretamente en Holanda y en, y en Italia. Uh, I was already in 82 in Italy and Sicily for concerts. But then in 86, I really had this experience which you, as a composer, as an artist, I think you need once in your life, finding a people. Um, Dice que tuvo una experiencia en ese 86 que los compositores necesitan una vez en la vida, que es encontrar una gente. That was that means that I had a, a certain continuity in coming many many times, uh, very often to uh, to, to Spain and played in all these wonderful theaters. Eso le dio una continuidad para venir a España a tocar. Where I really had this uh, very, very uh, fine experience of finding an audience and having the response of an audience not in one or two concerts, but maybe in 10 and 20 and 40 and 60 concerts. Some, some kind of feedback. Yes. Uh, a very strong feedback, which was especially in the period 86 till 92 192, a lot of uh, creative input for myself que ese periodo que podíamos eh, decir que fue del 86 al 92 fue un periodo en el que esas frecuentes venidas aquí, giras abundantes, etcétera, le dieron una una capacidad eh, para crear realmente fuerte porque era energía que le iba añadiendo a lo que él estaba haciendo en aquel momento. And then journalists now in the north, they, they saw Spain, they saw later Portugal, they saw Greece, they saw Italy. So they, they ask me always, why is this music in the Mediterranean countries? And so, y, que los, y que los periodistas del norte de Europa le preguntaban por qué esta música está triunfando en los, en los países mediterráneos. Uh, what is your answer? Well, I have to invent several <laughs> answers because the question was so many uh, times posed. Uh, once I could say I prefer to go to these countries than to the Scandinavian countries. Dice que the tuvo que inventarse algunas respuestas, pero que una de ellas era, por ejemplo, que él prefería ir a estos países que a los países escandinavos, por Because There's enough rain already in Belgium. Porque ya llueve suficiente en Bélgica. But uh, musically spoken, I think one of the reasons was that in this period, at the end of the 70s, the 80s, in these countries the, uh, the must of the traditional Western avant-garde was less strong. There was more openness, I think. So people La vanguardia occidental en estos países era menos fuerte y dejaba más libertad para otros proyectos, para otras cosas. Uh, this could uh, kind of sociological reason and a more internal musical reason is that probably I think more and more that in these countries, and especially in Spain, there was a long tradition of vocal music. Dice que había en todos estos países, especialmente en España, una gran tradición de música vocal. And even I did not uh, release vocal music until 85, 86. Uh, many of my instrumental music was based on vocal lines. Y dice que muchas de sus líneas instrumentales de composición estaban basadas en líneas vocales de so, actuación. So the voce became really a paradigma for me in my my whole musical output as a composer. Así que la voz se convirtió en un paradigma para él y su manera y su manera de componer. Eh, and of course, not forget, we had uh, some wonderful support <laughs> from some radio people yeah, and in the media. Alguna gente Spain. en la radio le, le apoyaba y tal. Last but not least. Uh, yeah, <laughs> of course. Uh, Wim, can we speak now, after all these years, of the sons of John Cage, so to speak, or of the what? The the sons of John Cage. The sounds. No, the sons. S O N S. The sons. Yes. of John Cage, or uh, you you wouldn't agree with that? John, uh, I met John Cage. Sí, le he preguntado que si podemos hablar después de estos mm. años al, de los hijos de John Cage. Me dice que, la, que se, he, habló con John uh, Cage. Uh, even at the New Music Festivals in Chicago, uh, I did interviews with him, which were released. Sí. Very, so I, I Hizo entrevistas him. con él que publicó en un libro. But I think that I agree with the opinion of many people that John Cage, uh, as a <clears throat> as a person, as a position, was much more influential than strictly musically spoken. Dice que como persona, como, como punto de referencia, John Cage era más eh, una referencia exactamente que la música que por sí mismo realizó. And that was exactly one of the quintessence ideas of John Cage, that each person should find his own voice and develop his own music in whatever way Dice que una de las cuestiones que ponía John Cage encima de la mesa es que cada persona debía de encontrar su espacio y su manera de ponerlo en solfa. Bueno, let's talk about this recording. Vamos a hablar del disco que acaba de publicar, partes extra partes. First the title, because you always, él siempre, this uh, title comes from <laughs> Le preguntado de dónde viene este título. It's tiene uh, nothing to do with uh, some other aspects you did in the past. No, but it's uh, Ezra Pound or no? Uh, no, not specially. But uh, partes extra partes, same in Italian, in Latin, in Spanish. Yes. And parts from parts is a very old uh, concept in, in Dice que partes extra partes en diversos idiomas es un concepto muy viejo. It ah, was the same uh, when you used that uh, term sub rosa. Yes. That is now very much into uh, fashion because yeah. of the Da Vinci Code. You don't know about that. Uh, I did not know the that sub rosa under the lamp. Yes, it's under. Yeah. Yes, that's yes. it. Yes, it's the, possible. It is used because uh, the sub rosa is something you hide behind yes. something, etc. Estamos hablando de que él utilizó Eh, pues ciertos títulos como Sub Rosa que ahora están de moda por el Código da Vinci, por ejemplo, porque él siempre ha sido así en estos aspectos. So, ext eh, partes, extra partes is. I, I, think one in the 80s I made a record, I think maybe Motives for Writing, 89, and one piece there is called The Whole. The Whole. The Whole being. So um, I've always uh, be. Um, I was very much interested in music, in music, how the parts and the whole, what kind of relationship. Siempre uh, ha tenido una especial predilección y, y una gran inquietud al respecto de buscar cómo las distintas partes fruit, eh, which is stable, which you, it's not flexible. Dice ah. que la, el total significa una cierta verdad que es total, poco flexible. But the formulation I do now and since long is that I have more, more understanding from the parts of things and the relationships and the interaction between the parts. Dice que ahora tiene bastante más en la cabeza las interrelaciones entre las partes de las cosas. hemos escuchado frecuentemente un pájaro, uno de los temas contenidos en este trabajo orquestal de Win Mertens, titulado genéricamente Partes Extra Partes, en el que intervienen la orquesta de la radio flamenca y eh, la flamenca, ¿eh? Yes, absolutely. Flamenca. <laughs> Flemish Radio yes. Orchestra, yes, flamenca. Dirigida por Dante Anzolini. Yes. Argentine composer, uh, professor in the MIT University, music professor, conducting and uh, analyzed. O sea, argentino, But, profesor, compositor y miembro del MTI en the, Estados Unidos, que es muy importante. And his mother was Italian. Y su madre era italiana. So he has uh, this Italian roots influence. Uh, I call this uh, a flair. Sí, dice que, que, tiene esta, esta, estas raíces, este, esta polenta en definitiva, ¿no? So he's conducting in Vienne, he's uh, freelance conducting, he, is, uh, he did some of the uh, conductings and rehearsals of uh, Glass symphonies and stuff. Dice que ha dirigido sinfonías de Philip Glass, etc. Entonces se va a pelear con Golijov tarde o temprano, pues son argentinos los dos. <laughs> And we had a, a very, there was a good combination of the Flemish roots with the <laughs> Argentine-Italian approach. Eh, because we needed we needed to create an event with this orchestra. Eh, eh, Wim, this evening you're going to perform at the theater here in Madrid with which group, what kind of music, because you are not going to play alone. Le pregunto qué tipo de música va a tocar esta noche, habida cuenta que viene con tres instrumentos de viento, cinco instrumentos de viento, me corrige, yes, Uh, so tell me about uh, the performance yes. tonight. Western. No, the show uh, tonight I will bring over. It's not the first time, but uh, early this year I did some duo performances in. Uh, in Vigo and other cities in Spain. Dice que esta noche va a tocar como ha tocado en otra serie de ciudades este año en Vigo, por ejemplo. With Dirk de Schemaker, soprano saxophone. Eh, Dirk de Schemaker, el, eh, how is Dirk? Very good, very good. Doing Le pregunto very well. cómo está Dirk, porque dice this este que ha estado con él all these years with you. Yes, yes. More or less, I mean. 20, yes, almost uh, 20 years. 20 since, años lleva tocando since Dirk 85, este yes. tocando la música con él, 21 años. Yes, absolutely. so, nice. there's, a, there's a clarinet. No, there's uh, two saxophones. Two saxo dos saxofones. Soprano and alto. Yes. Soprano alto. There's a trumpet player. Trompeta. There's bass trombone. Trom eh, eh trombón bajo. and piano and voice myself. Luc Berdonk. No. Luke. No. We, we lost Luc. Ah, yes? We lost him, yes. Ah, yeah. But his brother is playing the alto saxophone. Dice que se murió Verdonk. And, uh, I didn't know that, I'm sorry. Yes, yes, yes. We, we, it was, uh, unfortunately. He was a very good player. Absolutely. A great uh, person, a great musician you know that we did this incredible solo project with multiple trombones, 12 trombones. Dice que hicieron un proyecto con múltiples trombones, 12 concretamente. Yes, but his last recordings was in the summer of 95 with Jardin Clos. En, eh, en Jardín Cerrado y, y se hizo la última con, eh, grabación con Luc Verdon um, que en el año 95, repito. And before the end of the year we lost uh, Luc, uh, we lost him uh, in an accident. An accident. Un accidente. Car but, accident? Yes. un accidente de coche. But his brother is playing in the Flemish Radio Orchestra. Y su hermano está tocando la orquesta flamenca, de, la, orquesta de la radio flamenca. Yes, he is playing the bassoon, fagot, bassoon. Sí. Very nice musician. He is uh, the person I composed Vita Brevis sí, in 91. compuso Vita Brevis. And uh, his second brother is with me uh, as a fixed member. Y su segundo hermano toca quintet. con él con el uh, Win Mertens yes. Quintet. So yes. it's now the Win Mertens Quintet. Uh, Ramon, I must tell you, this year, 2006, Win Mertens is performing in 11 different countries eh, with five este different año, programs. <laughs> Five different este programs año, el, el eh, año 2006, toca eh, en 11 países <laughs> distintos con cinco programas diferentes. So tell us uh, what, to, uh, what to expect tonight. I mean, uh, tonight um, I, I go back to this uh, group which. You have uh, to, to change your chip. I mean, it's tonight eh? okay. Tonight, I said. Yeah, <laughs> yes, yes, but I mean. Tonight. So, what is the repertoire? The repertoire uh, tonight is uh, uh I bring uh, some new pieces. Uh, ah, oh, you're going to perform yes, some yes, new pieces. Yes, Va a tocar piezas nuevas. Yes, about more than 40 minutes. más de eh, 40 minutos de piezas nuevas. And these are pieces which have been composed um, during the winter. Son eh, piezas que ha compuesto durante este pasado invierno. And El título de trabajo es recepción, receptáculos, lugares para contener cosas. Uh, sí, uh, el contenedor donde tú pones cosas. Por ejemplo, el vaso es el receptáculo del agua. Dice que, por ejemplo, nosotros como personas podemos ser los receptáculos de algunas buenas o malas ideas, generally bad ideas. Yeah. yeah. <laughs> um, so we had ideas where, in which we, we, we the content is trying to surprise the receptacle and vice versa. The content Dice que el contenido trata de sorprender al receptáculo y viceversa. Yes. So let's let's go back to the recording, if you please. Uh, As you see, what made you no, the, the, main question here is: after all these years, what made you think that this this was the time for an orchestral uh, uh, recording of your work? le he preguntado que en este momento de su carrera qué es lo que le hizo pensar que era el momento para grabar orquestalmente algunas de sus composiciones. The after working in a very uh, split way where I did kind of uh, research to all these instrumental groups. Dice que después de tocar de una manera muy fragmentada con todos estos grupos experimentales muy partidos en instrumentaciones distintas, uh, this time I wanted to make a move in the other direction, in the opposite Esta vez quería hacer un movimiento en la dirección opuesta. That means that we have here 74 musicians with me on the piano. Dice que tiene, tenemos en esta grabación 74 músicos con él tocando el piano. And uh, we hired the orchestra for three days. Alquilaron la orquesta durante tres días. Uh, this record was recorded in 10, 12 hours. Y este disco se grabó en eh, 10, 12 hours. Yes. Including the, the, the tea breaks. Um, well, that is something I also discovered. Uh, le pregunto que si con los, con, lo, con, con, los ratos para tomar el té <laughs> dice que eso es algo que descubrió. Included, included, de, tea breaks. So we actually played and eight, the coffee breaks <laughs> and other breaks, and uh, we probably played eight or nine hours. So it was Tocaron alrededor de 8 o 9 horas porque la otra hora se pasó en los consabidos cafés, tés, etcétera, etcétera. Estamos hablando con Win Mertens, que esta tarde actúa en el Teatro Albéniz con su quinteto de viento. Ya nos ha hablado de algunas de las cosas que va a hacer esta noche, 40 minutos de música nueva, entre otras cosas, eh, compuestas a lo largo de este pasado invierno. Y estamos hablando con él de este disco titulado Partes Extra Partes, que acaba de publicarse en nuestro país y que de alguna manera recoge 25 años desde que él comenzó a componer. 25 years is a lot of time, Wim. That's a lot of time, yes, and uh, I hope also there has been done a lot of work. It was a slow process, um, not too much influenced by uh, commercial pressure, in order to do different facets of uh, translating certain things in a musical way. So it has been. Uh, and, uh, a nice second part of Dice que esta ha sido una buena segunda parte de su vida, una serie de secuencias en las que ha habido que hacer gran cantidad de cosas, de músicas totalmente distintas, en épocas totalmente distintas. badwood would eh, you eh, put as a, a sort of eh, fil rouge? Yes, of, of, of this period of time, 25 years. I mean. lots of ups and downs and things and uh, eh, have you composed everything you, you wanted to compose? Le pregunto si se ha compuesto todo lo que ha querido componer. Me preguntan tanto necia y estúpida porque probablemente hubiese querido componer más, pero. No, I, I think that I learned to take uh, distance to uh, move away from this uh, idea that something should be finished or that something is the whole. So I, I prefer much more to think in terms of partes and parts which gives uh, is also a way to, how, how, many how many parts Luisa, Gustavo was, Luisa las cosas how many parts in, in these 25 years musically speaking actually uh, we, the people some people they, uh, they, we did so many releases i think we did 50 i think this is a 50th release also compilations, not always new uh, um, Dice que hasta el momento ha publicado 50 discos, si tenemos en cuenta las recopilaciones. Dice que ha grabado un total de aproximadamente entre 60 eh, 70 horas. music. Dice que eh, en música escrita son 4000 páginas. Uh, we released the last three, four, five years about 200 uh, pages of written music for the uh, for the public to play. Dice que scores. han publicado las partituras de diversas piezas que él ha compuesto en los últimos años para que la gente pudiese tocarla libremente en sus casas. So, so time has come that there's a, uh, uh openness towards other musicians. Uh, Y se ha abierto el tiempo en el que otro tipo de gente pueda ya interpretar este tipo de música. Uh, during all these years, eh, has some people come to you in order to speak about, I mean, young composers? Le pregunto si a lo largo de este tiempo han venido compositores jóvenes a hablar con él. many uh, times citing you as, uh, as one of uh, their influences, eh, citándole como influencia de su música. Well, this, this, happens very regularly in Spain, but also in Italy, in Greece, that people come, people give me their latest recordings, people want to know my opinion sometimes. Uh, Dice que le pasa mucho, eh, gente que publica últimas eh, versiones de cosas, que quieren saber su opinión. But I'm talking about this uh, sort of um, chap, you know, uh, 25, uh, maybe 30, that comes to you in Brussels and say, Mr. Mertens, I come here to speak to you because you have been one of my big influences. Le digo, pues este arquetipo de chaval de 25 o 30 años que ha ido a su casa de Bruselas a decirle, Señor Mertens, vengo a hablar con usted porque ha sido una de mis grandes influencias en la vida, ¿no? That happens, yes. People write, people communicate, people write emails. Uh... Dice que sí que hay gente que habla con él, que le escribe, que le manda correos electrónicos. Yes. Later the year I will go to Mexico and I'm invited to give a lecture at the university about my music. Dice que está invitado a dar una conferencia en la Universidad de México sobre su música. So many many different aspects uh, add uh, to to have a kind of complete picture. Dice que hay muchos eh, aspectos que hacen que se que se forme una, un retrato completo de la situación. Important for me has been that I always wanted to be a musician. Uh, in the work of, uh, as a composer. Dice que aparte de componer, eh, siempre ha estado muy fuerte, latente dentro del de hecho de que él ha querido ser además un músico. So in order to continue this possibility when you compose something that immediately you can perform the music in, in smaller groups, or you can uh, prepare uh, recordings through playing the music. The music, uh, while you are playing, the music is created. And that's important hay una cuestión muy importante que lo ha aprendido a lo largo de, este, de, de los años que lleva actuando, aparte de componer, que es que cuando estás tocando estás creando. Eso para él es muy importante. Bueno, The Struggle for Pleasure fue el primer tema que. This, was exactly the first eh, composition by you that sounded in my show 20 years ago. No, no, exactly 22 years ago. Te digo que hace 22 años que fue el primer tema que, que pusimos aquí. It was released in 1983. Y había sido eh, publicado en Bélgica un año antes, en el año 83. What kind of relationship you have, if you have any? with that kind of people, Geoffrey Mengard, uh, all the people that uh, played with you uh, 20 years ago. do You have any kind of relationship? You, you see each other. Le pregunto que qué tipo de relación tiene con la gente que tocaba con él hace 20 años. Uh, um, Geoffrey Maingard, we are still in contact because he uh, he's very often in Antwerp. He's uh, more in the violin dice business. que Geoffrey Maingard, que era yes. violinista, dice que ahora se dedica más a construir violines y tiene su base de operaciones Marilyn Maingard, en Amberes. Flute player in, uh, Mary Lynn, su hermana, toca la, en la orquesta sinfónica de Miami but uh, many people. Well, I mean, but you, you have contact. Eh, I mean, yes, apart from Dirk, <laughs> which oh, is yes, <laughs> yes. porque yes. Dirk Macker está siempre con él. You, you, you I mean, eh, you, you see each other, or you, you, you Oh yes, we have uh, many many musicians stay for a very long uh, period Dice que muchos músicos estuvieron durante mucho tiempo con él. So I have a kind of pool of musicians, 20 25 musicians, all the instruments. Dice que tenía una base de como 20 25 músicos que estaban todo el rato dando vueltas por allí. But at the same time uh, very important and this started already in, in 96 97 is that you uh, attract young musicians, new musicians. Dice que lo, lo más importante que es que empieza en el año 96 es que empiezas a traer músicos jóvenes, músicos nuevos. So last year in uh, September I presented a uh, completely new group with very very young musicians, six female singers. Dice que el año pasado eh, pues presentó un grupo nuevo de músicos muy jóvenes con seis cantantes femeninas. And uh, five strings, uh, small string ensemble. All these musicians are like 25, 30 Todos years tienen old. entre 25 eh, 30 años. Eh, your relationship with the eh, eh, public powers in your country. Le digo, las relaciones que ha tenido con los poderes públicos en su país. I mean, cultural. I don't know. well, next next month. you know, radios, orchestras, cultural attaches... <laughs> Oh yes, we, we went through all of that. We have I was ambassador. The government or whatever, the, the cultural minister. <laughs> What kind of relationship do you have? After all these years, what can you say about that? Your relationship well, with the public powers of your country. Uh, Le pregunto después de todos estos años cómo han sido sus relaciones con el ministro de cultura de su país, con las radios públicas, con las orquestas, etcétera. No, if you want it or not, uh, at the same time, on the one hand, you are translating all the sensibilities from this country, from this place where you come from, through your music. That means in a very indirect way, not explicit. Dice que cuando intentas eh, transmitir una serie de, de emociones, de, de sensibilidades, a través de todas estas partes es una manera muy indirecta de hacerlo. Ah, with, with all the sensibilities, with all the small situations, uh, uh, I think every artist, every composer is doing this. I was never interested in a kind of world music situation, music techniques from nunca, Nunca estuvo interesado en una situación global. Global is the world. <laughs> y que no estaba interesado en eso y que él ha tomado de la parte suya, de donde es, etcétera. Nunca estaba interesado en coger cosas de muy distintos lugares, etcétera. Yes, and uh, so what happened with, with, with, the politicians and so they say, hey, with Mertens is a good musician. We have to project. Uh, his career outside the. You you, you should uh, always avoid to get used by a group of politicians. Dice que eso de que los, los políticos digan de ti que eres un gran músico y que tal, hay que intentar evitar eso cuidadosamente. Ah, in these 25 years, many people came and, and went. Dice que mucha gente durante estos 25 años ha venido y se ha ido. So uh, I'm the, the, only responsible for the output of this work, this music, which in many Él es el único responsable mm, de la publicación y de, de dar a conocer toda esta música. And also it's my uh, activity, the praxis of that, that that I put in all the possible situations, mentally, socially socially, uh, artistically, that all this information gets in some way or another in this music and is available. Y dice que además necesita de toda esta información esté mm, dentro de la propia música y esté a la disposición de todo el mundo. So, of course, so no cultural attachés, no councils, cultural councils. Eh, commissioning works, nothing like that. Yes, yes, we did. We did many things. No, yo que sí, que yes. sí que hicieron also, cosas. that happens. Uh, the situation uh, has has changed a lot. Uh, Dice que ha cambiado uh, it's very different from the first five years, of, of course. Of Dice course. que ha cambiado mucho desde la of primera. Course. You, you, eh, can you say about yourself, which is, is a very tricky question, but I must, I must ask you. Le pregunto una cuestión un poco difícil, se la tengo que preguntar. Do you see yourself as an established eh, composer in your country? Le pregunto si se considera un compositor establecido en su país. That is not a relevant question, not at all. I know I am, no I know I am, but I will not say it. I know. <laughs> Dice que sabe que es relevante, pero que no lo va a decir. Um, so it was a relevant question. After, after, if if you if you um, succeed in in continuing Uh, in, uh, following certain lines, multiple lines, multiple 12, the piece we just yeah, multiple, to. multiple 12. Uh, 12, <laughs> you have to follow si at least. Si tú, si tú tienes éxito en líneas múltiples de trabajo. At least you have to move on, on 12 lines at the same time. Dice so, que al mismo tiempo tienes que moverte en 12 líneas so at least tiempo. it should be confusing. It should be a little bit confusing. It It's, puede ser muy, conf eh, debe de, confunde mucho. And at the same time, very precisely, you must uh, each step Dice que tienes que hacer eh, o tienes que poner en marcha una definición que anteriormente no estaba eh, puesta en marcha. la pregunta que le estaba haciendo mientras sonaba este close cover a Win Mertens es cómo la sociedad flamenca ha asimilado su éxito fuera. And the answer is that this this is very often going into Dice que esto habitualmente, frecuentemente va en dos direcciones moviéndose al mismo tiempo. Opposite directions? Yes, opposite directions. En dos direcciones opuestas. And also it goes up and down, I think that's a good thing. Y dice que suele ir muy alto algunas veces y más bajo otras veces. So people start asking for official occasions, uh, perform or write music. Dicen que a veces so te, te are, piden always, que escribas música para ocasiones oficiales. We have always been very selective. Y en esto siempre ellos han sido, se refiere a él y a su mujer, que es la que le lleva los asuntos. is, uh, Chusa de la Cruz, que es española, uh, por cierto. Uh, a natural, it's a natural uh, thing that uh, people in your own country get, pay more attention to you if you get si tú triunfas fuera, la gente de tu país intenta, fijaros esta frase, ¿eh? si tú triunfas fuera, la gente de tu país intenta buscar más información sobre ti. ¿Mm? ¿Eh? Lo vuelvo a repetir porque me parece muy curioso. <coughs> No intenta buscarte como artista, sino que intenta buscar más información sobre ti si tú triunfas fuera. Eh, bueno, estamos casi en el tiempo, quedan siete minutos para acabar el programa y la pregunta es obvia. Después de todos años, eh, de todos estos años, ¿qué es el minimalismo? Eh, after all these years, what what is eh, minimalism for you? Minimalism now, after all these years, the term is no longer relevant as a musical style. Dice que como estilo musical ya no es un término relevante. But I think the the real relevance of what we called in the 80s and the 90s minimal was that. Uh, ways of new ways of defining, developing, creating, performing music had to be developed. Uh, less is more from starting from your own voice, not from this all this pun, all all these techniques which you are taught in the music schools, but starting to discover, to go back for a search for your own voice. And developing your own techniques. Que lo importante de todos estos años ha sido que eh, en vez de, poner en práctica al mismo tiempo todas las técnicas que te, que te enseñan en las escuelas de música, a él lo que le ha enseñado ha sido intentar encontrar su propia voz a lo largo de los años, intentar desarrollar su propia voz. And, and this gives uh, a kind of which of course in this global world or in the relation with the record companies this independency it's the only thing we have you have your own voice i have my own voice this is something we should travel and desde que a pesar de eso eso te lleva a tener tu propia independencia tu propia voz y a pesar de las compañías de discos de las estaciones de radio eso es algo que hay que mantener WIM Thank you very much for being here again after all these years. Thank you very much for inviting me. <laughs> Digo que gracias por estar con nosotros después de todos estos años. Esta tarde él toca en el Albeniz aquí en Madrid. Buenas tardes y hasta mañana.